บุ๊กทูแปดสิบสามอสมเดสตอีทรีอดีตการสาม p r o š l o ทรีโทรศัพท์เทเล f o นีรติดิฉันโทรศัพท์แล้ว ja sam telefonirao telefonirala ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Ja sam cijelo vrijeme telefonirao telefonirala ถาม pitati ดิฉันถามแล้ว Ja sam pitao pitala ดิฉันได้ถามเสมอ Ja sam uvijek pitao, pitala. เล่า ispričati ดิฉันเล่าแล้ว ja sam ispričao ispričala ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว ja sam ispričao, ispričala cijelu priču. Rijen učiti Di ฉ a n rijen leo ja sam učio učila ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย ja sam učio učila cijelo veče ทำงาน ราดิติดิฉันทำงานแล้ว ยาสัมราดิโอ ราดิลาดิฉันทำงานทั้งวันเลย ยาสัมราดิโอ ราดิลาซีเอลีดันรับประทาน ทาน jesti ดิฉันทานแล้ว ja sam jeo jela ดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว ja sam pojeo pojela svu hranu